Camila de Rossi estis itala componistino. La sola conata biografía de Talo pri Camila estas ŝia roma civitanezzo. Gi chiam subscribis la cobrilo de manuscriptoi qui kiel romana, virino de Roma de veno. si probable havis musican treinadon per cord instrumentoi si ha esplorado de instrumenta coloro y en siaj componajo. La doctorino Barbara Garvey Jackson prescribas tion kiel ŝian fervoran intereson. Camilla de Rossi usis orchestron con continua basso y diversaj instrumentoj quiel chaliumo, venta e instrumento cano con especial sono, archiliuto tenora liuto, trompetoi hoboio. Sia oratorio, il sacrificio di Abramo, malcallas tian specifan sion cae preferon por instrumento instrumentoi, sed ancau si postulas du instrumenton quiu audigis en Vieno la unuan foion en 1707. Iaron antau olxia oratorio estis presentita en 1708. Gis nun estat tute neconati Cie si aciris citium capablon quiel musicistino cae componistino? Sed onit sias che diversa i virinoi quel canonicinoi, canonichinoi componis musicon en Norda italio cae austrio dun la periodo 1670-1720. Ili componis oratorioin en Vieno en la frua dec oca yarcento Comisite de la imperiestro Josefo la unua de Austrio. Quancam gisnum mancas mancas specifan e informoi, estas conatai kvar nomoi de citiui componistinoi, komponistinoj, la nomo de Camila de Rossi chiam aperas. La y tri componistinoi estas Caterina Benedicta Grazianini, Itala Componistino, de quio estas conata nur du oratorioi, cae Itala Uverturo, por quar solistoi cae corda orquestro. Maria Anna de Rascenó, Austria canonicino, Jorestrino cae Componistino, Si verkis oratorion, qui estis presentita por la unua foio en 1703. La partituro estis en la Austra Nazia Biblioteco, sed nun tempe gi perdigis, same ciel du aliei oratorioi cae du secularai vercoi sciai. Maria Margherita Grimani, itala componistino, inter sciai componagioi estas la unua opero Verquita de virino presentita en la Viena Cortega Teatro. La opero specife dramesa verco Palá de Marte estis presentita en la nasquistago de la imperiestro Carlos la Cesa en 1703. Gi estis compilita por du hobojo kai kord orchestro. oratorioi ankaŭ estis presentitae en la imperiestra teatro. Camila de Rossi estas el tio kvaropo la componistino que sen compare la play clu viva in vergoin. Ili estas kvar oratorioi por sol vochoi kai orquestro. ciui comisiitai de la imperiestro Josefo la unua de Austrio por sancta semaino cae aliai pregeiai festoi, ciui estis presentitai ce la imperiestra capelo en Vieno. Sia unua oratorio, Santa Beatrice d'Este, estis comisiita de la imperiestro cae poste presentita in Perugio en 1712. Il sacrificio di Abramo estis vescita por la Sancta Semaino en 1708 cae usis du shaliumoin por interesa sonefico. La sequan jaron si estis libretisto cae componistino de Il Figliol Prodigo. Sciei du lasta i vercoi estas San Alessio cae Fradore e Fileno cantato por du vocioi cae cordoi. Ciui sciei oratorioi estis vercitei por sol vocioi cae orchestro alternante inter recitativo cae arioi. Sci neniam usis coruson. Lau Gueldes, componistinoi componistinui, verquis oratorion en la vieno de la frua de oca iarcento, ne estis dungitai de la cortego. Ili estis tre talentai virinoi, quiui brilis en la teatro de vieno, cae briligis la imperiestran cortegon.